Чому я не міг читати? Аж смішно так нервувався. У вишневій алеї почулися кроки, чоловічі кроки, але перехожий не спинився. Десь від марни долинув гудок баржі. Для такої пізньої години це здавалося досить дивним. Шлюзи, певне, уже закриті на ніч. Чого ж добивається та баржа? Мені все видавалося неприродним, ніби П'єр Бердікс включив цей крихітний клаптик землі у свою виставу. І саме проти нього, так так проти нього, у мені наростав глухий опір. Великою дурістю з мого боку було погодитись на роль та ще й головну у тій його виставі. Це Зовсім не салонна комедія. Я стинув плечима сам самісінький у тиші невеличкого кабінету. Сорок хвилин на десяту. Я знову повертаюсь до книжки Зачаровані острови Германа Мелвіла. Як і всі я читав Мобі Діка. І цей новий переклад купив передусім через назву, сподіваючись відкрити для себе райську полінезію. Але слово зачаровані вжити тут, певно, у значенні жертви чарів, якихось магічних сил, радше прокляті, аніж чарівні острови, розташовані нижче від екватора. Утім, описи надзвичайно поетичні. Але дивна атмосфера оповідань, враження таємничості та безнадії не були тією тонізуючою поживою, якої мені бракувало. Я не міг прочитати і півсторінки, не відчувши, як думки повертаються до причіпливої ідеї, ніби собака до недогризної кістки. Я не міг зважитись взяти іншу книжку або згорнути цю. Будь-яке царство, що розкололося на дві частини, спрямовані одна проти одної, загине. З кожною годиною я все більше нагадував таке царство. Ще три тижні тому я дуже здивувався б, якби мені хтось сказав, що дійду до такого стану. Я від природи людина врівноважена, фізично і психічно здорова, спортсмен. Введіть ну, в такий організм одночасно з почуттям палкого кохання, ну, трохи сумнівів, потаємності. І що ви матимете? Чоловіка знервованого, невдоволеного з себе. До сумнівів і потайності слід би додати брехню. Марно я намагався переконати себе що результат буде задовільний. 9.55 Я вимкнув світло і лишився сидіти в темряві. Навряд чи бувають ситуації абсурдніші за ту, коли доводиться сидіти у темряві за столом перед розгорнутою книжкою з револьвером на похваті чекаючи, аби промайнуло п'ять хвилин. Я мав таке враження, ніби сам самісінький граю у якійсь сюрреалістичній п'єсі. Очі мої швидко звикли до темряви. За вікном було похмуре небо, ледь побіліле від розпрошеного світла ще молодого місяця, який ховався десь там за хмарами. На зап'ястку у мене світився циферблат годинника, рівно десята. Я почекав ще з півхвилини, тоді підвівся і з револьвером у руці підійшов до вікна. Вільною рукою я натис на шибку недалеко від шпінгалета, заздалегідь вирізний кутик скла, який ледве тримався, безгучно впав на землю в садок. Я відчинив вікно і спокійно тричі вистрілив із револьвера у повітря. Лишалося тільки чекати, що буде далі. Я чекав неймовірно довго.